nkano mango nk'uko mwagiye murabikurikirana mu mpera zino ndwi turiko turarangiza intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi yarabonanye n'imigwi itandukanye eka mbere n'abasanzwe baserukira ibihugu byabo hano mu Burundi kugira barabe uko botegura neza igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi ibyo nabyo bikabera hanze y'igihugu none hari icyizere mubona iyo mibonano yoba yaravuyemo ni igikimwe bw'abarundi muba hanze y'igihugu mubona cyo kugwa kugira abarundi hamwe ibyo biganiro byobandanya baya bayage bahuza eka mbere n'intererano yanyu tukaba tuyikeneye kuko uko biri kose abarundi bamwe baganira kandi ahari ikibazo baracicarira inyishu ikaboneka nta mutumire turi kumwe ariko turaza kugaruka kuri bimwe mu byagiye birashyikirizwa n'abari bitabye uwo mubonano w'abaserukiye umuhuza hano i bujumbura medani niyo nkuru ngiye kuremesha kino kiganiro nayo mu buhinga bw'ibyuma ni Eli kadogo reka twongere tubahe ikaze mu ntango za kino kiganiro teransiyo ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akongera mbere akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji amenyesha yuko nubwo ubutumwa babubonera ku mbuga bumenyi ngo leta ntizokwigera yanka kwitaba ibiganiro n'umunsi n'umwe ariko akamenyesha ko bishobora kubera mu Burundi canke bikabera hanze y'igihugu amajwi tukayakesha ikiganiro ku nama kuva ku igihe cya cumi na gatanu nyandagaro umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani haraje intumwa z'umuhuza w'abarundi ku biganiro by'abarundi bibera hanze ariko rero nta butumire bashobotse barungika twayibona ku rubuga ngurukanabumenyi nk'abandi ariko barashitse leta y'u Burundi ntiyigeze yanka ibiganiro n'umunsi wa rimwe ibiganiro byarabaye bitabike mu Burundi kandi byagiye birafasha ariko kandi gusa birashobora kubera mu gihugu cyari kubera hanze eh, mu isanzwe ubuheruka mu kicaro kigira kare cy'ibyo biganiro eh, baje kumviriza inzego zitandukanye n'abanyapolitiki kugira ngo kumbure icyo kicaro cya gatanu kizotegurwe icyifuzo cya leta y'u Burundi murazi ko ari uko yabona yuko byo bari bya nyuma bibereye hanze hanze ariko ntigeze yanka ibiganiro ikavuga iti ntibone igituma bitoraniriza bujumbura ariko rero kubera ko leta kubera leta y'u Burundi irubaha akareka Afrika y'ubuseruko ikarimwo ikubaha n'umuhuzo kandi kubicuba kimukwiye nico gituma ibonye ko bibaye ngombwa kuko nivyo baje gusaba izoheza kumbure hitabe ihurireyo n'abandi igice shikirije bitavye uwo mubonano wari kuremeshwa n'intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi n'icegera ca mbere c'urongo inama nshinga mateka ariwe agaton rwasa akaba mbere ariwe ari ku isonga amizero y'abarundi nawe ne yarabonanye n'abari baserukiye umuhuza aho yuko icyo za kiza cyose hoba ugushira hamwe na cyane cyane kucofundikwa mu gihe bazoba baraho maze kigashigwa imbere ku neza y'abanyepolitike bose agatongwasa arongoye amizero y'abarundi akongera akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka twebwe nyine turi muri politiki imigambwe barayigize uko bayigize hanyuma icyo bashimikira ko ni uko abakuru b'ibihugu bo mu karere bumvikanye yuko ibiganiro byo hanze bikwiye gusozegwa batumwe rero yuko botegura iyindi nama yohuza leta n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bose begerwa n'ibibazo bya politiki mu burundi kugira ngo habeho gusozera ibyo biganiro noneho twitegure twese turi hamwe amatora yo muri ibihumbi na mirongo ibiri muri make rero baramaze kubona n'abatari bake barabonanye n'umushyikiranganje w'imigenderanire y'ubururu n'amakungu babonanye n'umushyikiranganje w'intwara yo hagati babonanye n'umunyamabanga mukuru wa cndfdd babonanye n'abaserukira ibihugu byabo ngaha i bujumbura ku neza y'abarundi no ku neza y'akarere ibiganiro kurangira birangira byabaye uje kubu ikintu cyabaye habaye iyi mibonano nyine mwene iyi mugabo ntayo impande zahagaze rumwe ngaho urundi ngaha kuri iki kibazo twe tubibona gutya kuri iki twe tubibona gutya twibaza rero yuko nibyo yuko ihangiro ryoba urwo rupapuro rw'inzira mugabo urwo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuganako mbega nko karorero ko twumva leta iriko kirihuta cyane gushyiraho seni iyo seni yoba igizwe na yoba imeze gute mbega ko ejo bundi twumvise ngo hariho urupapuro rw'inzira rwo mu kayanza mbega gwateguwe gute turagwemera twese turwumvika turubona kimwe twese ibintu hamwe n'ibyo rero ibibazo nk'ibyo rero nibyo abantu bakwicarira bagatosora ibikeneye gutosorwa ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa hanyuma eka no mu mugambwe uri ku butegetsi sendede fdd nabone barabonanye n'intumwa zari hano mu gihugu cacu muri uwo mubonano w'abanyepolitike n'abasanzwe baserukira ibihugu byabo hano mu gihugu joseph Nakarutimana icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yabonanye nabo bari baserukiye umuhuza amenyesha ko nabone bazitaba inama niyaramuka itumwe ko n'umuhuza aranashima uko mbere ngo izo ntumwa zasanze eh, na cyane cyane ibintu biriko birahinduka mu gihugu afatiye kujanye n'umutekano joseph Nakarutimana nicegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavugana ibijanye n'ibiganiro aribo babirongoye twama twavuganye kuva tukibitangura ubu bari baje kugira ngo turabe ko twategurira hamwe eh, ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere twaganiriye neza rero kuko ni byiza ko baza kutubaza tukaganira ingene bategura kuri ibintu bigende neza twumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaba kiriho nuko banezerewe ko basanze twarateye intambwe imbere twaramaze kuja hamwe n'imigambi yindi turashika ko twumvikanye ko co dushikana ku matora mu bibiri na mirongo ibiri naco rero twakiriye mu kanzero mu mwarimu bijya twashitse ko twemera ko tuzokurikiza kuri amatora meza twari bashikirije abanezerwa cyane cyane noneho basanze twakoze ibintu byinshi cyane eh, nabo bashimye si bo bonyine n'amakungu yose yashimye iyi eh, referandumu twateguye mugabo imana yarafashije natwe turakora turabanganya urabona ko kiri mu gihugu kimeze neza ingorane ntizibuze rero ntizizobura mugabo mwebwe twebwe nk'abarundi tuzakoma turabwira tutorera umuti kuko iyo n'icyo gihugu turagisangiye kandi twavukiye ngaha dukurira ngaha aha niho tuzopfira kuko igihugu niwo mubyeyi wacu twese dusangiye dufise nk'abarundi nicyo bituma rero ibintu bitunganya neza ku neza y'abarundi igihe niki abomse rimwe abo rero ni bamwe mu bo twashoboye kuronka akaryo ko kuvugana nabo bahejeje kubonana n'intumwa zari zaserukiye umuhuza kugira zihure n'abanyepolitike abaserukira ibihugu byabo hano mu gihugu ikana n'abandi na cyane cyane mu gutegura icyo gice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi ibiganiro bibera hanze y'igihugu nguko rero akanya namwe ni guhanyu kugira namwe murabe mwumvise abana bari abanyepolitike twahagaze cyane ku mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD eh, nabo twovuga batavuga rumwe aribo amizero y'abarundi nigiki mubona mwoterera intererano yanyu yobiyihe umuganda wanyu nuwuhe kugira abonye abo banyepolitike uko biri kose bayage bahuza maze abarundi bicare biruhutse kumbura bivuye kurabo politike baganira akanya ni rwanyu eh, intererano umuganda wanyu n’uwe uwuwe ngewe umuganda w'iwanje nashaka guterera ibyiyumviro abanyepolitike b'abarundi mhm. ko boyaga bashyira hamwe mhm. bagategura imitima yabo kubera yuko burya ibibanza mu burundi ni bikeyi mhm. perezida bumwe abarundi turiye miliyoni cumi n'umwe Mm-hmm. abashikiranganji umengo ntibarenga mirongo itatu mm-hmm. ahubwo bari bakwiye gushira ingufu hamwe mm-hmm. bakarondera ikintu cyoteza imbere abarundi nk'akarorero ngaha turi muri amerika usanga abantu bitwa ko bakora muri leta ahubwo ari nta bafise abantu bikorera ku giti cyabo aribo bafise amahera nk'akarorero ba Bill Gates abo bakuriye za facebook ntibakora muri leta ni ibintu biyumviye ubwabo bateza imbere igihugu hmm. ariko mu burundi ugaca usanga umuntu yashusha umutwe ngo ntabaye umushikiranganji ngo cyangwa ngo nk'aba perezida ngo nta gikorwa urumva iyo iyo ideoloji y'abarundi ni ukuyihindura hmm. mbona umengo yohinduka Hmm. Eh? ale ntabaciriyemwo ari nk'abarundi kumbure bakubonyemwo hmm. canke babonyemwo wundi wari we wese ubutware ibyo twokwita charisme canke leadership bakakwiyumvira bakagushira imbere byo babibi hmm. navyone nubwo itoba eh, ibijanye no kushaka amafaranga canke kuba umunyemari oyo urumva nabyo nibyo mugabo agatima agatima abarundi bamanye mhm. urabona umwe atowe nubwo baba bagutoye bose ubundi acarondera uburyo ari bukwice mhm. ugaca umengo ubuzima bwose bw'igihugu ubuzima bwose bw'umunyagihugu butegerezwa kuba ari ubwo gutwara gusa ari nta kindi kintu baraba kibaho mhm. urumva ibyo bintu eh, mu kayanza abanyepolitike barahuye kugira bashyireho urupapuro rw'inzira gotuma bashika ku matora meza kandi atekanye ariko bamwe ukabona ntibayitaba eh, ejo na hirya y'ejo kumbura bishoboka yuko hashobora kuba nk'urundi rupapuro rw'inzira mbe uko kudadaza wowe urabye kubananije gutyo ubona gushobora gushikana he kino gihugu cyacu Eh, mbona ibintu byo kudadaza kw'abanyepolitike mhm. ntaho byodushikana mhm. urabona hariho abagiye mu kayanza abandi nabo ngo ntitwatumiwe abandi nabo ngo urupapuro ngo twarubonye ngo ku buhinga ngurukana bumenyi mhm. uca usanga umengo hariho abasa nk'abaheza abandi mugabo byiza byiza kugira ngo ntihazagire umuntu aheza uwundi bazohurire hamwe bemere bajye ku rubuga hama baje mba matora nk'abo bariya rusha bo numva ngo bari muri senarede hari igihe babatumira ngo muze tujye mu biganiro ngo yaye ngo urumva ngo tutarabona ibi ngo ikiringo ubuhoho ikiringo cyarahavuye n'uwo barwanya avuga ati ngomba ndahave ariko mutahe urumva babyuye ibindi ngo urumva ngo twahinduye ngo amasezerano y'iyarusha ngo nayo ngo urumva ngo adasubiwemo urumva iby'ikiringo byari iby'ikiringo mbere ubu barahinduye urumva umengo n'umwana mhm. mugabo nta n'uwo kwirengagiza aho amasezerano y'iyarusha yashikanya abarundi kuko n'ibwirizwa nshingiro turetse iri rishasha eh, n'iryahahora mbere n'iri riracishimikiza ingingo ziri mu masezerano y'iyarusha ushaka abantu bibagire eh. kumbura aho arusha yabakuye naho yabashikanye ubu urumva nuko ikibazo ubundi zicari mm. mm-hmm. ikibazo abarundi cyatumye abarundi bamwe biruka zicari amasezerano yarusha mm-hmm. bavuga ngo turiko turarwanya ikiringo ngo ca gatatu ngo c'umukuru w'igihugu mm-hmm. niko bavuga ntibavuga ngo turwanya amasezerano yarusha ubu naho kubera yuko ibintu ikibazo cy'ikiringo cavuye mu mo mu shingiro bari bateguye nabi mhm. amungana mwamwe ugasanga ntasobanutse mhm. hama bacisha bararihindura kugira ngo bizoce bisiguka ku bandi bakuru b'ibihugu baziyamamaza mu myaka iza ibyo urumva kuba barabihinduye ni byiza kuko atari nibi byo kugabana ubutegetsi ikibazo nyamukuru Burundi bwageze ni ikibazo k'igisoda hmm. icyo kibazo k'igisoda gicanzwe ibintu bimeze neza nk'uko bimeze nyine nta ngorane mm. murakoze cyane abarundi ubundi abarundi batunzwe kurima abarundi mhm. batunzwe no kurima no korora mm. ubundi igisirikare nicyo cyabavangira cyane kandi ubu gisirikare cyaracanze mm. mirongo itanu yembo n'umwengo nta ngorane zihari murakoze cyane kuri iyo ntererano yanyu ariko akanyuma mwubwira abo banyepolitike hamwe jo na hirya y'ejo boja muri ibyo biganiro bigira gatanu eh, n'akahe urumva nk'uko nabitanguye mbere bategura imitima mhm. hakurya kw'abakirisitu bagomba bahabwe ukarisitiya harimo abayisilamu naho biyumvire yuko e, e, n'abayisilamu ni uko bategura imitima mm. hama biyumvire yuko umuperezida ari umwe mu mhm. burundi abashikiranganje ari bakeya bace biyumvira ati rero twaje mu matora umwe atsinze tubireke tumuhe akanya tware hama mu nyuma bimugoye abanyagihugu bazabona ko byamugoye bace bashyira ko abandi uwo yatsinzwe nawe acarondera ibindi byamuteza imbere ari uburimyi ari ubworozi ari ubudandaji Uh, umugwi ugizwe n'abaserukiye umuhuza w'abarundi bari hano i Bujumbura hari muri irindwi tuko turarangiza bavugana barahura na bamwe n'abandi haba barongoye imigambwe cyangwa abaserukira ibihugu byabo mu makungu kugira baraba ukuntu botegurira hamwe ibiganiro bigira gatanu bizohuza abarundi ni giki mwebwe mubaterereye ni mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu n'impore muri bande mutwakwiye muherereye he eh, ah, ni nk'uko bisanzwe ndi Ernest kamatari umunywanyi wa karadiridiri urakoze cyane kamatari sangwa ikaze ubugira kandi yego murakoze cyane namwe nimugira amahoro ngahi Burundi kandi turabashimira cyane ingene mutwibuka natwe kugira ngo tubandanye duterera ibyumviro eh, ku bijyanye n'ibyo turi ko turumva mu iki gihe ni umuntu arashima kubera ko biragaragara ko hariho utwigoro turi ko turakorwa mu kugira ngo igihugu cyacu kibe cyoronka amahoro eh, tubifashijwemo n'amakungu eh, nk'uko kandi yamya bifasha kugira ngo uburundi bube bwobona amahoro kubera ko si ryo rya mbere amakungu afasha abarundi kugira ngo babe boshobora kuva mu ngorane barimo yego mhm. numvishije ibyo bamwe n'abandi bavuze ku bijyanye n'umubonano ntumwa z'umuhuza mukapa barimo ngaho i bujumbura mm. ndumva ko eh, ari byiza kubera numvishije nta ntawe ndumva yidoga avuga yuko izo ntumwa zaheje zitabonye hmm. urumva ko rero babonanye bose baraboneye akaryo ko gushyikiriza ibyiyumviro umwe umwe n'uwundi uko abibona ibintu hmm. kumbure mu minsi igihugu cyacu kiguma ari igihugu cyacu ngo amazi arashuha ntibagire ibumbeho mhm. ibyiza tubona ngaha ni byiza ko twobyipfuriza n'abarundi kuko turamaze kurahura ibitari bike turamaze kubona akamaro ko gutsimbataza demokarasi n'intwaro rusange inzira zofatwa n'izi mm. eh, ni muri iyo ntumbero yo kugira ngo nyine ibintu Eh, tubona ngaha ibintu twize eh, bishobore kwa byo biriki byorangurwa no mu gihugu cyacu gusa aho bigoreye n'ingene haba hakiri abantu bagishaka gukwega bikwegera ko kumbure bivanye n'ibi na biriya ariko muri rusange igikuru ni abantu bokwifuriza amahoro igihugu cyabo bakifuriza gushira hamwe mhm. reka tugaruke reka tugaruke ku cyatukoranije uno munsi kumbure eh, muduge ku ijambo interano yanyu kuri ibi biganiro bishobora eh, kuzoba mu minsi iri imbere ni giki mwe mwoterera abanyepolitike b'abarundi yego ikintu cya mbere jewe novuga ku banyapolitike b'abarundi ubwa mbere nk'uko uwo yari karabivuga mbere wo muri amerika darasi yabivuze ni uko bogerageza bakorosha imitima bakaraba neza inyungu y'igihugu kubera igihugu ni cya twese igihugu ni icy'abarundi igihugu turagisangiye igihugu cy'uburundi kizokwamaho ibihe byose generation ihari uno munsi zoshira yindi zoza arico mhm. gituma rero je no hanora abanyapolitike b'u Burundi korosha umutima bakumva yuko ivyo bakora byose babikora ku neza y'igihugu hakabamwo guheberanira hakabamwo kugira ivyo abantu baheba kugira ngo barabe ingene igihugu cobandanya gitera imbere kuko urabona igihugu kimaze igihe kirekire kiri mu ngorane izo ngorane zizakeneye guhera kugira ngo abanyagihugu baronka akanya ko kwiteza imbere abantu ntibagume gusa bari mu izi mpari za politiki mbega turaja mu matora gute mbega ibi biragenda gute ariko habe n'igihe cy'uko abantu bafata umwanya wo kugira n'ibindi bintu borangura mhm. kugira ngo ibintu turimo ntibidusamaze urumva nuko bose bokwemera bakorosha imitima hanyuma bakitaba ibyo biganiro kandi bakagenda bumva ko bafise umutima wo kurondera amahoro wo gushyira imbere inyungu z'igihugu muri rusange bataravye ngo jewe nduyu yaba uri ku butegetsi yaba ubutaburiko bose bumve ko icyo baharanira n'inyungu z'igihugu kuko igihugu kimaze kubona amahoro utari ku butegetsi urabaho unaburi kurabaho nibaza ko atangorana ivyo biheza ngo bitere mhm. ndabashimiye cyane Ah, nimba ataco mwongera ko nagira ndabashimire murangiza eh, oya eh. yego ni ukuri eh, mu kurangiza naho nagomba mm, nongere ah, kandi ku bijyanye n'ibiriko birakogwa muri iki gihe mvuga nti n'abarundi muri rusange bose kuko ntitugomba kuguma turaba abanyapolitike gusa na twebwe abarundi twese hamwe nk'uko byahora mbere nibaza ko ibyo ari byo bikeneye gusumba gusa kuguma tumva twogeza abanyapolitike abanyapolitike gusa kuko si abanyapolitike gusa ariko ni twese Mhm. ufatiye naho urazi uko bamwe bamwe nk'uko babivuga ku mpande zose harabusanga bashobora kubera intambamyi abandi kijya kintu bita kudadaza hoho ibyo biganiro ntibyaba ni igiki mwubasaba kuko usanga bamwe bavuga ati oya tutumvikanye kuri iki yica kuri iki ugasanga harabaho ukudadaza cyane aho naho ni igiki mwebwe wumva mwubabwira mu majambo makeya kugira twakire uwundi jewe ico nobabwira nuko ukudandaza bobireka bakorosha imitima hakabaho guheberanira nk'uko nabivuze ibintu byo kudandaza bikagabanuka mugabo ibikorwa byose gusa bigakorwa ku nyungu z'abarundi bose nta bintu vyokorwa kumbure ku rw'igihugihugi oya abantu nibitonde kubera ibintu n'ibyacu hanyuma abantu batunganya ibintu ku buryo ibintu bizovamwo uko kuganira bizoba ibintu by'ingirakamaro kandi bikomeye butazocejo ngo byongere gusambuka n'ubundi bidusubize mu ihumbi ico nico novuga urakoze cyane Ernest Kamatari muri Australia murakoze ku nterera eh, ku nterano yanyu mugire ibihe byiza aho muherereye murakoze gose arakenuye Ernest Kamatari aho mu gihugu ca Australia nibutsa ko turi muri karadiridimba aho no munsi turiko turabira hamwe na cyane cyane intererano y'abarundi bari hanze y'igihugu ku mubonano wabaye wahuje abaserukiye umuhuza mu matati y'abarundi aho yabonanye n'abanyepolitiki batandukanye eka n'abaserukira ibihugu byabo hano mu gihugu cacu kugira bategure neza igice cyangwa umugabane wa gatanu w'ibiganiro bihuza abarundi bishobora kubera hanze none mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu nigiki mubaterereye ngira ko nshimira kamatari ekana Alain yatwakuye ari Dallas pisi icyo mvuga sinakereka kukivuga nashaka rero numvirije ibyo mwadushikirije eh, n'ibyo ikiganiro gishingiye ko ibijyanye na bya biganiro biriko birategurwa hagati y'abarundi mhm. ibyo biganiro twese turabishyigikiye kuko babivuga abantu ni uko amabaganira mhm. icyo rero ngewe nashaka kuvuga ni iki mhm. eh, eh, dushaka gushaka ko dutera imbere nshaka ko tujya imbere mm. abo banyepolitike ndashaka no kurinda abahanure bamenye yuko tutokwa hahandi ntidusubire inyuma Mm. turabona igihugu aho kagenze b'abarundi benshi eh, barabibona n'abanyamahanga ubu turabona yuko benshi barabona kuko igihugu kiri ko kiratera imbere mm-hmm. eh, amahoro turabona ko ahari na bene iwacu baheruka Burundi baravuga ati amahoro arahari mm. n'abari Burundi tuvuganye baravuga ati amahoro arahari tukumva yuko hariho n'ibikorwa by'iterambere biriko biraba mu Burundi tukabona n'amasanamu turabikurikira byose rero mm. nibyo nimba harabaye ukutumvikana nimba harabaye amakosa aya cyangwa yakozwe n'aba cyangwa nitwo kwama hahandi mhm. birakwiye yuko abanyapolitiki batera imbere mu byiyumviro reka no mu ngiro yabo mhm. icyo twovuga ukubona ntibiha inguvu inzego ziba zihari Nibona yuko bishobora gutuma kumbure n'ejo na hirya haboneka ukutumvikana mu barundi yego ibyo kuvuga ndabitegera ariko igihe imbere y'uko iyo bwije shingiro rihinduka hari barabonye yuko hari ingingo zategereje guhinduka kuko iryo ryari rihari ryari bwira shingiro afite mfata kibanza kandi ryabayeho mu bihe bitoroshe no tuba tukiva mu ntambara eh, imigwi igwana kiva mu ntambara kandi nibyo yari rifatiye ku masezerano yarusha mhm. ikongera rigafatira no ku masezerano yavuye mu migwi yagwana hamwe eh, n'ubutegetsi bw'icyo gihe yashyizwe mu ngiro mhm. urabye ibiriko biraba ingene bagabura ubutegetsi ingene igisoda cyatunganijwe ingene kubera kuntu bagabura uko babyumvikanye mu migwi novuga y'ubwoko niko novuga usanga za jeseti na jedisi bashyitse mugabo abo banyagihugu christine turaho nyine abo banyagihugu bivugwa nababajijwe bari hagati mu gihugu mugabo baravuga ati hari abandi hari uwundi mugwi w'abanyagihugu bari hanze y'igihugu bobo iyo nterano yabo muri eh, mu gutegura ibyo biganiro ubona ari Uh, itari ntangere ah, iyo nabone babazwa kugira bose bumvikane eh. baje hamwe haba bari mu gihugu canke abari hanze eh. y'igihugu canke umugwi ni ukuvuga ibiharuro biri hanze y'igihugu we ntubone ubwinshi bwabo canke eh. ko badafite icyo bufasha reka ndakwibutse mhm. nimba utabyibuka ibyo biganiro hano hanze byaradushikiriye jewe nyine n'ivyabereye ngaha i Oslo iwacu mhm. narabigiyemo ko mhm. intererano Mm. nta gihugu na kimwe batagiyemo abo bari bajejwe burya mugore ujejwe kwiganya abandi ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo barashyitse buraya vyitabwe rero n'ababishaka hari abantu mm. bama bashaka guharira gusa mugo muhamagarutse ngo tuganire ntazi ah, nk'igitigiri kiba kiri aho yosro muherereye muri Norvege n'ikindi gitigiri usanga kiri mu bindi bihugu bobo mubona interano yabo yari kuba ntangere kugira ibyumviro bive aha na hariya mu kubaka Eh, igihugu cyacu gishatse kuvuga diversite des idées kuba intambamyi mhm. bareke kudandaza hanyuma tubandanye turashaka gutera imbere nk'uko tubona muri bino bihugu biteye imbere rero nashaka rero kuvuga nti n'icyo gihe bazoganira habaye arusha cyangwa mu burundi mm. ntibarabe nyabona barabe ineza y'igihugu barabe iby'igihugu bibuze bashimikire nyabona ku bijyanye n'iterambere mm-hmm. bashimikire ku bijyanye n'iterambere kuko mu gihugu hariho byinshi dukeneye mu gihugu hariho ibibuze hariho ibyo ko eh, hanyuma bareke kwama badadaza bashingira hahandi ngo dusubire inyuma dusubire inyuma tuzotera imbere ryari mm-hmm. nibahebe Eh, ibyo byo kwiyumvira ngo bwirizwa ngo bwirizwa shingiro ngo ntiryatotowe ngo ntibari babyumvikanye ko abanyagihugu barabivuze kandi bararitoye ntibagenda rero baganira ku bijyanye iterambere ry'igihugu ryobana yarije imbere turakeneye ibijyanye n'imfungurwa zikwiye turakeneye n'ingene eh, twashobora kumenya guhingura imfungurwa tukazibika turakeneye gushinga amahinguriro turakeneye ko abanyagihugu bamenya ingene borima neza bya kijyambere ni ubu dushaka kumva hanyuma ibijyanye n'iyo ntuzeye eh, byita gute eh, ibyo bazo kumvikana bijyanye n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mhm. bagende bumvikane ingene bizogenda baheze ibyo bazaba bumvikanye nk'uko numvise umunyapolitiki umwe abivuga mhm. baheze babishike ko baheze babikore barabe ingene amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abo bavuga ngo nabo muri opozisiyo bumvikana hamwe nyine bojya hamwe baheze badushikirize twaje de sosiyete abanyagihugu bumva bemeye baheze bitoze barabe ko baronka amajwi hanyuma rero niba abatora baheze babandanya baduteza imbere twifuza gutera imbere ntitwifuza kuvuga ngo nje ku butegetsi natarigenda buriko ibigirwa si byo oya usanga bavuga ngo negosiyasiyo abandi ngo ibiganiro abandi ngo inama ko numvishije mu cyegera cy'umukuru w'umuganga usende defudede avuga ngo inama bazo ngo bazodutumira ngo tuzoyitaba mhm. ubwo rero ugaca usanga ni bandi nyine usanga njyewe bwa mbere nkibibona nabona umenga hari manga nini ya hagati ya opozisiyo hamwe n'abari ku butegetsi mhm. ntibazohuza ariko kubera ngira ngo tekinike y'ubuhinga bw'abahuza mhm. bagenda bumviriza hirya no hino akazi baba bashinzwe hari igihe bazogira igihe ngira ngo bagahuza bakumvikana hanyuma ituze rikaboneka iterambere mu gihugu rikaheza rikabandanya ari abaca bariya usanga ibyumviro bitandukanye ari abaca bariya usanga ibyumviro bitandukanye bo bumva bo babwira iki kugira icyo kiringo n'icagera bagahurira aho bahurira icyo babwira ni uko uburundi ari igihugu cacu twese mm. ubwo rero bashyira imbere ineza y'igihugu n'ineza y'abarundi bose mhm. nk'uko nyine icubahiro mukuru w'igihugu yavuze ati ibiringo bibingahe bibiri yavuze ko atazosubira kwitoza eh, mwari mwavuze nk'uko umukuru w'igihugu yavuze ko atazokwitoza muri bibiri na mirongo ibiri yarabirabye aravuga ati nubwo ibwirizwa shingiro rishasha rimpa uburenganzira bwo kubandanya reka ndeke nzohereze abandi bazokurikira bazokurikire ku isemo nari ngejeje ko bashobore gukutsa mhm. hanyuma igihugu giheze gitera muri rusange w'abanyepolitiki babwira ngo iki abanyepolitike icyo nababwira ni kwa kundi nyine mvuze ati ntibarekore nk'uko nabo barabe ineza gihugu mm. bareke kubandanya badadaza bareke gusubira mu bya kera ngo mm. amatora atabaye batarimwo ngo ntibashobora kuyemera ngo amatora yo guhindura ubwirizwa shingiro rishasha ngo ntibaryemera ngo kuko ngo impunzi ngo zari hanze ngo ntibaritoye ngo hariho abataritoye bibuke ko ibwirizwa shingiro ryo muri bibiri na gatanu n'amatora yabaye icyo gihe twari ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abarundi zari hanze mhm. mugabo nticyabujijwe yuko amatora aba n'impunzi zigahunguka zigaheza zikabandanya zemera ibyavuye muri ayo matora n'abari basigaye inyuma bose batayagiyemo hari FNL yari ikigwana n'abandi baragiye baremera baremera barashyiraho ukuri gushitse ubwo rero abanyepolitike bamenye neza yuko mhm. umuntu umuntu ari umuntu yaba muto yaba mukuru yaba yarize yaba atarize yaba ashoboye kuvuga igifaransa n'icyongereza yaba adashoboye habe na kimwe ariko aguma ari umurundi kandi ijwi ry'umuntu riguma ari rimwe nta muntu rero asumba uyu ntugomba kugenda ngo uhagarare hirya ngo uvuge ngo jewe ngo kubera nize ngo ofise za dogitora ngo nakinye politike ngo ibyo mvuga nibyo byemegwa bamenye ko hariho n'uriya muntu wo hasi nawe aguma yitwa umurundi kandi ijwi ryiwe ribandanya ryumvikana ubwo rero icyo abarundi bapfu bapfunditse eh, nanjye ni Dallas mhm. sangwa ikaze ni byiza yuko muterera mu gihugu cyabibarutse turi ko turagaruka kuri mubonano w'uwaserukiye umuhuza w'abaserukiye umugwi w'abaserukiye umuhuza w'abarundi dusigaje umwanya mutonya akanya gwawe mu minota itarenga itatu Eh, murakoze medali kuba mumuhaye aka kanya abashimiye ni radiyo y'isanganiro kuba yarashyizeho iki kiganiro cyo kuza kuko leta niyo ifise igihugu nitegura ukungena igihugu kibandanya kibaho mhm. opozisiyo nayo itegezwa no guca itangura kwisuganya mbe mu biganiro nzojana yiki mhm. e, ku ruhande rwanjye rero icyo ntusaba opozisiyo kuko leta yo ibyo ivuga yareje kwerekana intumbero ivuga ati abarundi nibaze batahe dutegurire amatora hamwe atanumwe akumiwe opozisiyo rero nayo nagomba ndayisabe ni ikintu kimwe niyicare itegure ukungene mw'ibyo biganiro ibyo izo ibyo izo saba leta mhm. kugira nayo ni mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri izobemwo nibyashika nibyashika leta nayo ugasanga ibyibasabye n'amananiza sikwa kudadaza kuzo wava guca kuba ndibaza nta bintu by'amananiza izo saba kuko ibintu byari ibintu byari bigoranye leta yarabikemuye bitwaza eh, ngo twaze manda eh, icyo ntubatekerera ntibagende bapange ukungene botegura amatora kuko ubu nicyo gisigaye bigire hamwe leta izane proposition yayo ivuga ati twe kugira amatora agende neza twapanze ibi n'ibi n'ibi n'ibi mm.